Les 11 de la nit i 31 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball d'Arturo Delgado al front del control de sol i Sala Folgado en la redacció, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a Pili Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el Twitter, com dèiem, oficial, en el qual també estem fent una pregunta molt clara i molt directa. Quina impressió vos està donant el València en les últimes setmanes? Quina impressió vos està donant el València en les últimes setmanes? arroba esports 97 nit. El València emetia un comunicat esta vesprada en el qual desestimava la contractació de Rodrigo Callo. Segons el eh, València, textualment, el València ha decidit no procedir la contractació del futbolista Rodrigo Callo. La decisió ha sigut presa després de considerar diferents problemes en l'operació que desaconsellen la seva incorporació. Miren, Deia un excompany meu, eh, Charles G, avui en Twitter, el València no li ha donat una punyetera alegria a la seva afició després del gol d'Alcácer en Almeria. I és una realitat com un piano. Des d'aquell moment, el València ha viscut immers en lluites de poder, autoritzacions i desautoritzacions d'uns cap a altres, reunions que queden trencades als pocs minuts fitxatges de futbolistes a esquenes del president executiu i el director tècnic i després l'últim sainet. L'últim sainet del qual el València és només responsable en una part. A mi n'hi havia una cosa en tot això. Primer, el club mos la clava doble. El dissabte i ens diu que n'hi ha problemes contractuals. Uno, no se inventa, uno no agarra el WhatsApp o el Twitter o el mòbil i tuiteja problemes contractuals. Per què? Pues mira, perquè m'apeteix. No. Almenys nosaltres no funcionem així. Aixina. Si el València el que va filtrant que n'hi ha problemes contractuals. Ell sabrà per què. Perquè precisament això dona peu al comunicau de Sao Paulo rentant-se les mans, que ha sigut divergències contractuals. Clar, el Sao Paulo, que està tieso com l'amo i xama, vol llevar-se damunt la responsabilitat. N'hi ha una part que en el València no té culpa, que és que el jugador no estiga apte. I no és que no ho han intentat, que ho estiguera. És més, a mi hi havia una cosa que m'olorava molt malament, que és el jugador no passa la revisió, però se va fer una altra. No, escolta, si el jugador no passa una revisió, no se fa una altra. Se l'envia a casa llau. El jugador no passa... Si el jugador hi ha dubtes al voltant del seu rendiment, és quan se pot demanar en algun moment una altra opinió mèdica. Però te va, també vaig a dir una cosa. Si, demana, si el mateix club demana una opinió mèdica, no sé per a què té doctors però és que no és el València. Ara vos anem a contar un per un tots els fets que han ocorregut des que Rodrigo Coello terra en València. La culpa no és del València que el jugador no estiga apte. El València fa bé no contractar un jugador que no està apte. Ara bé, altra volta, l'oscurantisme, altra volta, el disfressar les coses és que era molt fàcil, senyors. Senyors, el dissabte Rodrigo Cayo no és encara jugador de València perquè han sorgit problemes en la revisió mèdica. Era tan complicat... Ja està. No estàs dient que el jugador no estiga apte, no estàs dient que el jugador estiga coixo, no estàs dient... No, estàs dient el que n'hi ha, no tot, perquè ara vos contarem com ha sigut la història que té nassos, però escolten, que a dilluns a les 7 de l'Esprà és quan s'ha d'enterar que el València desestimava la contractació d'aquest futbolista, crec que hi havia coses, i sobretot la impressió. Perquè uno tenia la impressió de que el nou propietari del València i la seva empresa eren gent seriosa i a hores d'ara o a l'IM li importa ben poquet el València o a això se li n'ha anat de les mans. No puc pensar d'una altra manera i m'agradaria pensar d'una altra manera. També és cert que com no sabem què pensa la propietat, perquè no parla, no sabem... No, no, escolteu, tot això forma, pla, forma part d'un pla en el qual anem a apostar per jugadors molt joves que a lo millor jo estic en desacord i vostè que me sent està en desacord, però almenys sabríem cosa Com no sabem res, la impressió és la casa de Toca Roque per això dic, o a l'IM li importa ben poquet el València i està més atent a comprar els drets d'imatge per a Àsia de Cristiano Ronaldo, o a això se li estaran de les mans. A ell, a l'Aihun, a Quincó, i si m'apuren a Doraemon. Però és evident que la imatge la bona imatge, igual que dic una cosa, dic l'altra, la bona imatge que havia donat el València en l'arranque de l'era LIM, a nivell despatxos, a nivell organitzatiu, eh, a nivell de saber fer les coses, d'una posada en escena de la nova fundació impecable, eh, de directius dels quals els eh, propis empleats te parlaven meravelles. i aquesta imatge, en tres setmanes ha anat a fer la mà. I jo crec que podem eh, continuar acusant els periodistes. Eh, una part també de la nostra feina, eh? va, va, va la nostra, en el nostre sou. Però la realitat és que a hores d'ara, a mi el València m'està decebent com a entitat en les últimes tres setmanes. Espere que sàpiguen el que estan fent. I si ho saben, tampoc estaria de més que algun dia contaren alguna cosa. Clar, a lo millor també és una deformació meua que duc tota la vida contant coses. 11 i 38, com sempre, el que ha passat en el, penúltim dia de la nostra temporada a en Esports 97 Ràdio, 97 nit, vos eh, ho resumim en les 5 fotos. Rodrigo Cayo, no. El València ha comunicat esta vesprada que descartava la incorporació del futbolista brasiler i torna al Sao Paulo. Tres revisions des que ha passat el futbolista fins a arribar a plegar la conclusió que el seu genoll té un factor de risc excessivament elevat. Sense reforços a cinc dies de començar la pretemporada, el València no ha anunciat encara una sola incorporació amb vistes a la temporada vinent sense pretemporada a casa. Tres anys després el llevant prescindís del clàssic partit de presentació. L'equip no jugarà a la ciutat de València fins al debut en la Lliga. Luc Sigma ha firmat a la pivot president del Tenerife, ha signat dos temporades pel València Bàsquet. 11 de la nit i 39 minuts, fem un altre en el camí i vos anem a contar amb tot luxe de detalls el que va passar en les eh, revisions mèdiques i en tot l'afer Rodrigo Callo que no és poquet. Així, fins a la una de la matinada a Esports 97. ¿Te gusta el ping-pong? Apúntate al torneo de ping-pong de Nuevo Centro, del 7 al 11 de julio en la plaza interior del centro comercial. Torneo por categorías del 7 al 10 de julio y Open el sábado 11 de julio. Inscríbete antes del 30 de junio en el punto de información de Nuevo Centro. Puedes ganar fantásticos premios. Torneo de ping-pong de Nuevo Centro. Organizan Federación de Tenis de Mesa de la Comunidad Valenciana y Nuevo Centro. Colaboran Sedesport, www.ajedrecitrofeos.es. Levanta el Mercantil Valenciano, Superdeporte, 97.7 y Levante Televisión. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. 97.7 que escucha a la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. El divendres al migdia, 11 y 41 de la nit, aterraba eh, el jugador Rodrigo Cayo en l'aeroport de Manises. Eh, per nit vos conta els detalls del afogado. Ahí comenzaba un calvari para el futbolista que al les del matí pasaba la primera revisión. La primera revisión médica passa per les mans del eh, doctor Juan Albors. Miren, per a qui no conega el doctor Juan Albors, direm que és un dels eh, eh, col·laboradors habituals i homes de confiança d'Enrique Gastaldi. Que Enrique Gastaldi, en quant a canvis i xenolls de futbolistes, vindria a ser aproximadament, i per a que vostès puguen fer-se una idea Pues eh, algo així com... A veure, Fogado, bona nit. Buenas. Eh, algun crític important de cine, per exemple, o de música? Home, crític de cine, la mateixa de... No, no te ve el, el No, Bollero, o... Carlos Bollero, en efecte, eh? O... Pumares. Carlos Pumares. El mític. Eh, al, vos, al vindria a ser... Eh, perdó, eh, Gastadi vindria a ser als genolls lo que Joaquín Luqui al món de la música. Pa que vostès puguen si fer-se molt bé. que vostès puguen fer-se una idea, val? Sí. Bueno, pues la primera revisión la pasa Juan Albors. I ja detecten un problema no en el genoll que es fractura l'any passat, si més no en el que se fractura l'any 2008, quan el jugador tenia 15 anys i té un problema en la ròtula. Després d'aquesta primera revisió se demana una segona revisió al propi Gastaldi. Per cert, i sa primera revisió amb els resultats de la primera, de eh, la primera eh, eh, revisió, perdó, Nuno Espíritu Santo dona l'ok, okay, vull dir, Nuno Espíritu Santo, l'entrenador del València, a qui li podem tirar moltes coses encara, però esta no, dona total credibilitat a l'informe mèdic emès pel cap dels servicis mèdics del València Club de Futbol, Juan Albors. I són, o és en este cas, el senyor Deco, representant del jugador i que treballa en l'oficina de Jorge Méndez, qui pensant-se que el València o que els servicis mèdics del València són el de l'Alpujarra Deportiva, demana a Enrique Gastaldi clínica 9 d'octubre el segon dels informes. La primera se fa en Eresa. Lògicament, l'informe de Gastaldi no desvela cap novetat sobre la dolència detectada o sobre el risc, perquè no és una dolència, i ara anem a aclarir-ho, sobre el risc detectat en el genoll de Rodrigo Callo. No contents amb això, el senyor Deco i el senyor Mendes, perquè Deco parla per boca de Mendes, o almenys té l'hoquei okay de Mendes, demana una tercera opinió, la del doctor Cugat. Cap a Barcelona va Rodrigo Callo, va Deco, va també el metge del València de Futbol, Luis Silvestre, i va a bola a Cugat. I què diu Cugat? Doncs pues miren, Cugat refrenda paraula per paraula, punt per punt, coma per coma, l'informe del València Club de Futbol firmat pel cap dels seus servicis mèdics, Juan Alborz. I vostès me diran i què és el que té Rodrigo Callo? Rodrigo Callo està coix, preguntaran vostès per què? La, ja, sé, ja sé que pot semblar políticament incorrecte però bueno eh, és la pregunta que se feu en el carrer miren, més enllà d'una frase que l'únic que puc dir és que aquesta frase no ha eixit del doctor Adors, poden dir que aquest xenoll no estava per a jugar en primera divisió però vaig a dir més què és exactament el que té Rodrigo Callo? Miren, Rodrigo Callo no té una dolència específica com a tal. Rodrigo Callo el que té és un altíssim factor de risc en el factor de creixement que se li aplica a la ròtula que es trencà en el 2008. Què vol dir això? Vol dir això que Rodrigo Callo no estiga per a jugar, Rodrigo Callo demà pot jugar a futbol. Vol dir això que Rodrigo Callo no vaig a triomfar en el món del futbol, Rodrigo Callo pot triomfar en el món del futbol. Però de la mateixa manera que vos dic això, vos dic que també hi ha un elevat factor de risc en que després de se trenca i ja no recupere. I per a gastar-se 12,5 més 4, senyors, ja que tindre tots els pes de la burra en la mà. Crec que estem sent molt clars en aquesta història. Crec que l'estem comptant fil per randa com toca. Primera revisió. Doctor Juan Albors detecta este problema. Deco barra... Me, eh, Nuno diu ok, me crec la versió del doctor Albors. Tinc una plena confiança perquè este Deco, que no sap qui és el doctor Albors, i Méndez, si Méndez en paraules, en vocabulari habitual d'un dels representats més famosos de Mendes que és el senyor José Mourinho, el cap dels servicis mèdics davant del futbol és top, però top entre els tops. I ahí estan els temps de curació en guany de molts futbolistes i ahí estan, entre d'altres, la quantitat de futbolistes que s'han lesionat en guany. En una temporada normal, sense canvi d'entrenador, sense... En una temporada normal, ahí està... Jo crec que si Mendes sap... Eh, de la diligència del cos mèdic del València de Futbol intentarà fitxar l'Ocell per a representar l'Ocell segur que sí per això Nuno diu me fie total i absolutament de l'informe emès per Juan Albors segon informe clínica 9 d'octubre Enrique Gastaldi com dèiem abans Nostre Senyor en tema de xenons i de canvis de futbolistes refrenda la primera versió de Juan Albors Tot y així, el señor Deco, que vol colocar el futbolista que consiga tercera revisión y ahí va el para que no té més para que Deco ve per a la clínica Quirón, un pasa consulta, on la consulta, el doctor Cugat. Refrenda pum per punt y coma per coma el informe de Juan Albors. el València no té culpa de que Rodrigo Cayo tinga un problema del genoll. Perquè, diguem, està lesionat, està coix? No. Pot jugar demà? Sí. Pot triomfar en el món del futbol? Sí. Però té un altíssim factor de risc de que es trenque després demà. I quan te vas a gastar 12 i mig, ahí jo no crec que el València tinga la culpa d'haver-li dit no a este jugador. Però el València sí té culpa de la cerimònia de la confusió del cada setmana. Era molt més fàcil. han surgido problemas en la revisión médica y además continuar explorant Ya está. Es mes la cosa ha a tal momento que después de Valencia emitir al seu comunicat, vos recorde, el Valencia Club de Fútbol ha decidido no proceder a la contratación del futbolista Rodrigo Cayo. La decisión ha sido tomada después de considerar diferentes problemas en la operación que les aconsejan su incorporación. a ser la última parte de la frase, ¿eh? la que diu que les aconsejan su incorporación Así ha es borrada del comunicat de prensa definitivo Y fa uns acaba de meterle un Sao Paulo <laughs> Claro, que que vende la seva mercancía Y diu Sao Paulo informa que la transferencia del jugador Rodrigo Cayo para el Valencia de España no eh, fue completada por divergencias contractuales Sao Paulo está coiso no, eh, perdón, coiso no, tieso Ties o no? los següents dos voltes. I clar, perquè a més deu pasta als futbolistes. Porta mesos de retardament de pagar als futbolistes. I clar, allà poden dir missa. Però la realitat és la que és. El València no contracta Rodrigo Callo. Perquè fins a tres revisions mèdiques i me diuen que també s'ha demanat la eh, impressió, la, eh, també opinió mèdica d'un ortopedista, a la fi, Rodrigo Callo no està per a jugar en primera divisió a nivell d'exigència del Valencià. Vol dir que este jugador no triomfarà? No ho podem assegurar. Vol dir que este jugador està coixo? No. Vol dir que este jugador demà podrà ir a jugar al futbol? Sí. Però també podria trencar-se demà i no recuperar-se. Factor de risc elevat no és una qüestió d'estar coix, no és una qüestió de dolència, és una qüestió de que si te vas a gastar 12,5 més 4 en variables ja que tindré tots els pens de la burra en la mà. I jo crec que el València ha fet bé en no contractar Rodrigo Gallo. Crec que el València no és per a res responsable de l'estat en el que ha vingut Rodrigo Gallo només de la manera per això, d'haver creat una miqueta cerimònia de la confusió. Bueno, Folgado, pues Rodrigo Callo sembla ja és història. Breu, <laughs> però història. Rodrigo Callo el breve. Rodrigo el breve. Va arribar el divendres Manolo i avui pues, eh, se n'ha anat cap al seu país. La veritat és que la gestió del cas Rodrigo Callo des del primer eh, minut, Manolo, ha sigut molt... Deixa molt que desitjar i ha sigut prou lamentable per part del, per part del València des del moment en el que s'anuncia... Rodrigo és un episodi esperpèntic. El lo de Rodrigo Callo, Manolo, jo crec que és la primera, el primer gran problema que té eh, per la seva culpa i per la seva responsabilitat l'administració LIM des que està en el, en el València. És el seu primer gran gran problema i la seva primera pedra que s'ha trobat en el, en el canvi des del minut 0 i sa gestió ha sigut molt, molt dolenta per part del, per part de l'IM i per part de Jorge Méndez, però fonamentalment per part de, de l'IM. Des del dia en el que s'anuncia a través del Twitter oficial del Sao Paulo la contractació, mentre sí en València esperaven tancar el govern domèstic la contractació de, de des d'aquest dia... Està avui en Porto per a firmar per l'equip portuguès. Des d'aquest dia i fins el dia d'avui en què finalment tot es precipita i Rodrigo Callo finalment no fitxa pel, pel València, des d'eixe dia tota la gestió a càrrec del govern central de València a Singapur ha sigut prou lamentable. En efecte, més coses, més noms propis, encara que eh, imagine que en tertúlia eh, Rodrigo Callo va ser el tema predominant. Gero Rulli, el porter, a hores d'ara, de la Reial Societat. La setmana passada, si se'n recordeu, us dèiem, des de Sant Sebastià asseguren que la Lliga ja ha inscrit al jugador com a... Bé, hem pogut saber que això és fals. La Lliga no ha pogut inscriure a Rulli perquè la Reial no té cap document de Rulli signat per el futbolista. Circumstància definitiva per a que Jero Rulli poguera haver sigut inscrit per la Reial. L'única cosa que té la Reial Societat és un mail del futbolista diguem gràcies per tot, ens veurem la, a partir de l'X de juliol quan comença la pretemporada. Però la Reial no té cap document signat en el qual Ruli prolongue la seva vinculació amb el conjunt xururdiny. Vaig a més. Encara que el tinguera existís aquesta famosa clàusula, ja la sabeu, que si ve un equip de Champions és el fons d'inversió qui decideix on va jugar el futbolista. Tota aquesta documentació que obra en poder del fons d'inversió lògicament l'han traslladat a l'advocat del València. Ahir el València s'ha manejat fantàsticament bé. Ara ja dir, problema de conflictes, qui és el millor en aquestes jurisdiccions? Juan de Dios Crespo. A per ell. Ai, ho han fet de categoria. I Juan de Dios Crespo, que ja té el cul la d'anar en moto en aquests temes, si haguera vist algun tipus de problema, lògicament el València ja se n'haguera eixit de l'interès per Rulli. Si el València continua ahir és, lògicament, perquè sap que té totes les de guanyar. Altra cosa és que, amb l'interès del València en la mà i el que puga oferir el València, el fons d'inversió vaja a la Reial i comencen una subhasta per el futbolista... situació que un servidor ja en el món del futbol ha vist de tot i quasi no descarte però en un principi la realitat i tot pinta i apunta que el jugador serà del València i que el València ho té tot llogat. Com deia, me queda el dubte de saber si amb l'oferta del València en la mal fons d'inversió anirà a la societat, que està també mmm, molt necessitada de porters, i entrarien en una puja, en una subhasta. De no ser així, el València ho té quasi tot guanyat en esta història. Les 11.56 i avui València Bàsquet ha anunciat que Luke Sigma, un home que venia eh, sonant moltíssim, ja és nou jugador del conjunt valencià. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona noches. Ja tenim una alta, una nova alta, més enllà de la de l'entrenador, ja arriben a la dels jugadors, en este cas Luke Sigma, l'ala pivot de Gran Canària, dos temporades a València Bàsquet. Efectivamente, un fichaje muy trabajado por parte del equipo de Aronja desde hace ya varios eh, meses, donde incluso el partido que jugó Tenerife aquí en Liga frente al equipo valenciano, pues ya se tomaron buenos informes de él, se preguntó por su situación, se contrastó además en la Copa del Rey, aprovechando que los dirigentes del equipo timerfeño estaban en esa cita de, Las Palmas. Perdón, yo Gran Canaria, no Tenerife. Eh, la, Copa fue en Las Palmas, sí, pero estaban los dirigentes de, Tenerife observando también la, Copa del Rey. Ahí hubo también un contacto, sobre todo también a través de, su agente. Y bueno, al final se, se, llegó a un acuerdo rápido para las dos temporadas, aunque eso sí, le faltaba el único escollo que era desvincularse del, equipo insular, hecho que se ha producido esta, esta misma mañana abonando una pequeña cláusula de indemnización. Había que hacerlo antes del próximo 30 de junio porque ahí vencía la opción unilateral del jugador y a partir de ahí horas más tarde el Valencia Basket que lo hace, lo hace oficial. Jugador que viene a reforzar el puesto de cuatro, dejado ahora mismo vacante tanto por Aguilar como por Lujarangodi. Es un jugador de 25 años, 203, que ha militado en las dos últimas temporadas en Tenerife, aunque lleva ya dos años más en España. En la LEP jugó tanto en Burgos como en La, Palma, donde precisamente además conoció al que va a ser su entrenador, Pedro Martínez, y un jugador que destaca sobre todo por su capacidad en defensa, su capacidad reboteadora. Ahí mejora y mucho a Luis Arangodi y también a Pablo Aguilar, jugador también quizás más móvil por dentro, no tiene tanta opción de tirar de tres, aunque se suele mostrar bastante, bastante fiable, y en definitiva un jugador eh, muy completo Manolo que viene a reforzar a Valencia Vázquez, la primera incorporación, como bien decías, después del entrenador en cuanto a jugadores, este hombre, Luke Sigma. Perfecto, eso en cuanto a la nueva alta. rápidamente, también tenemos ya eh, en cuanto a un los jugadores que es pot quedar, novedad, que es el que de Pau Ribas, o em la que Valencia Vázquez va al de Efectivamente, al final mañana se llega al 30 de junio, fecha que expira el contrato de Pau Rivas. No se llega a ningún acuerdo después de que el jugador no haya aceptado las dos ofertas que le ha presentado el, Valencia Básquet y el equipo valenciano, con la norma que ahora mismo pues se puede atribuir a través de la Liga CB, va a presentar en el plazo del 4 al 7 de julio una oferta cualificada por el eh, jugador eh, Taronja. Esto obliga a que Pau Rivas del 9 al 17 de julio presente una sola oferta, eso sí, de un equipo español ante la Liga CB. Si Valencia Basket igualara esa presumible oferta, posiblemente que sea del, del, Barcelona, el jugador se tendría que quedar en Valencia. Si no es Valencia Basket evidentemente no lo, no lo pudiera hacer, pues el jugador se, se, podría, se podría marchar. Pero en cualquier caso, Valencia Basket que quiere tener el control sobre Pau Rivas a expensas de la oferta que le pueda llegar desde el Barça. Ya, contra Rellotge, Juan, de hablar de la nueva Eurocup. yo tenéis más o menos el formato de competición establecido. Sí, va a ser eh, formato igual al del año pasado, con eh, al final eh, se harán seis grupos de seis equipos en la primera fase, en las 32 que será eh, con eh, ocho grupos de cuatro equipos. Valencia Basket, que tendría que pasar esa primera fase, si queda entre los cuatro de los seis primeros. El LAS 32 tendría que quedar entre los dos primeros, donde, ojo, ya estarían los equipos que han caído en la primera fase de la Euroliga y ya desde octavos hasta la final, eliminatorias a doble partido. El sorteo será el próximo 9 de julio en Barcelona. Perfecte. Per últim, eh, hem de parlar de la llista que demà donarà Escariolo per a la selecció espanyola. Eh, pot haver-ne algú de València Bàsquet? Bueno, pues eh, seguramente la opción de Pau Rivas cobra enteros, ¿no? De cara a que pueda ingresar en esa selección española. Mañana a las doce y media la va a facilitar el técnico italiano. Va a llevar a doce jugadores más tres invitados. Y ojo, porque en esa lista de tres invitados podría incluso estar el joven base de Valencia Basket, eh, Guillem Vives. Así pues, mañana estaremos muy atentos a esa lista a las doce y media, en una lista donde, al margen de bajas significativas como la de José Manuel Calderón eh, se ha confirmado hoy también la ausencia de Juan Carlos Navarro, que va a estar tres meses de baja, con lo cual, si cabe, se le abre un poco más la puerta al todavía jugador de Valencia Basket, eh, Pau Rivas. Perfecto. Juanma, gracias. Un abrazo, buenas noches. A nuestro compañero Juanma Romero desde la última hora del Valencia Básquet y del básquet en general, pendiente de Madisa de Escariolo 12 y un minuto, comencemos el debate, la y la análisis. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 i 2 minuts. Les 12 ah, en punt no, les 12 i 2 minuts. Comencem el debat de l'anàlisi. No, no mires en aquesta cara, no mires en aquesta cara. Si, jo t'he dit alguna no t'he dit res. No, però ja la cara que m'ha mirat... No t'he dit res. Si tu, tu estàs igual si que jo... si ho miren mal, no serà si tu estàs ja igual que jo, estàs pensant en les vacances, bandidó. No, no. no, diu que no, i ben xancles el tio, eh? De fet, jo me vaig a quedar. <laughs> Tu te quedes? Mira, la primera notícia que tinc. El dimecres, el dimecres faig un programa. El dimecres fas programa? Sí. I el cada setmana fas algun partit de futbol? També. Está folgado la tertulia. Ens acompaña también el de Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Jule, ¿qué tal? Hola, buenas noches Eh, la gent de Supercom no, se queda guardant el fort. Vull dir, qualsevol notícia que ya hagi la muntant del model Vale, del Pla de Segut de Futbol i de l'Esport, en Superdeporte van a tener estos días en el quiosco, eh, Julen? Sí, sí, sí. además més, eh, intentaré contar todo tot. Que no és poc. Que no és poc. que no és poc. I també s'acompanya Xavi Mercader. Hola, Xavi, ¿qué tal? Què tal? Bona nit. En esta última correguda de fira, no? Com, si, <laughs> com se diria en termes taurinos. Sí, que demà acabeu i una pausa, no? Demà acabem la primera temporada sin esta casa, en Esports 90 Senit. Tornarem eh, el dia 8 per a fer la, el partit de presentació del València en Mestalla, davant la Roma. I en el moment en què arrenca la Lliga estarem així una altra volta. Eh, per nit, és cada setmana de retransmissions, mm. vull dir, a reprendre... Bé a reprendre una miqueta, una miqueta no, un tot, esta temporada, que bueno, pues, eh, sincerament, uno mira al jo recorregut des de que començarem el 20 i pico d'agost de la temporada passada i no pot més que sentir-se satisfet. Eh, tampoc ha de dir eh, som els número uns de tot, no, mm. però el camí que duguem és d'un projecte que va consolidant-se el camí, de, el camí que duguem és de eh, cada volta més gent interessada en saber què contem i com ho contem així eh, eh, el camí és de tertúlies que a la gent li encanta sentir amb els companys de Super, amb els companys de Levante amb la resta de periodistes com Xavi que venen així que ens ofereixen el seu suport per a créixer diàriament i sobretot també el camí és una resposta impressionant segons els números eh, és cada setmana en els partits del, del València Club de Futbol que es fan ser eh, molt optimistes de cara a la temporada vinent en la qual no podrem eh, ja estava jo buscant-li un nom per a les, eh, el repassar l'alineació que fem abans del partit del València que sempre la fem en musiqueta i tal i no sé què a veure quin nom anava a ficar-li a Rodrigo Callo però no m'ha donat temps <laughs> abans de saber quin nom li podia posar a Rodrigo Callo Yo no voldria fer xistes el tema. No, sí, Jota, no, eh, no, no detalles, no, le... No, no, no, no. El xic, eh, mira, no, no té culpa de res. És que jo crec... Ni el xic ni el València en aquesta jo, història té culpa. Pues, eh, probablement jugarà en Brasil o on el col·loquen i, pues mira, a lo millor se lesiona, a lo millor no, però tu t'estàs jugant molt en un fitxatge aixina. I si és un xor lliure que ve de la manera que no té un cost eh, important i bueno, pues pots arriscar-te i, i dir, bueno, pues, eh, mira, eh, paguem una fitxa, tal, però i, bueno, i si tenim mala sort i, i no funciona, pues, eh, se n'anirà. Però mira. clar, si estàs pagant una fortuna per un xaval de, de 21 anys que t'estan dient que, té un que problema té un potencial. risc important, pues escolta... Eh, jo crec que Mendes té molts clubs d'influència pues, que el col·loquen un altre eh? Eh, jo deia el resum ho hem donat molt més ampliat però el resum que fem així és <clears throat> primera revisió a cara del doctor Albors <clears throat> diu que se, Xenoi té un factor de risc elevat parlem del factor de creixement de la ròtula que es va fracturar en el 2008 quan el jugador tenia 15 anys no del encreuat que se trenca fa dues temporades sinó de l'altre genoll eh, en el 2008 problema del factor de creixement de, de la ròtula eh, Nuno sí creu la versió o sí que avala la versió del metge però és Mendes qui demana una segona versió van a gastar el dit que hem dit que en el tema dels xenous i de les cames de futbolistes pues, eh, és bàsicament el que Joaquín Luque a la música vull dir, Nostre Senyor val? Eh, corrobora la versió del Bors i com Mendes no té prou perquè vol, vol col·locar el jugador per cert, no sé si ha de preguntar una coseta sobre el comunicat de Sao Paulo, no sé si l'has llegit com volen col·locar el jugador perquè el Sao Paulo està tieso com la Moixama ho intentem per tercera volta i se'n m'anà a la clínica Quirón de Barcelona on el veu el doctor Cugat que punt per punt reafirma el primer informe del doctor Agos ¿Está coix el jugador? No està coix està el jugador que podria jugar demà? Sí, podria jugar demà de fet estava jugant eh? de fet estava jugant mm és un jugador que pot triomfar en el món del futbol? Sí, pot triomfar en el món del futbol, però també pot trencar-se demà i no recuperar-se mai. I com deia abans, Julián, quan te jugues la quantitat de diners que te jugues, quan vas a jugar-te 12,5 més 4 variables, jo entenc que el València desaconselle perquè no té una lesió al futbolista, té un risc potencial, que és una cosa distinta. I el València, per a mi, ha fet perfecte en dir no a este jugador per el risc que comporta. Per cert, te dia jo abans de, de comentar una cosa en, en la mateixa fulla oficial del Sao Paulo on ve eh, el comunicat de Sao Paulo on diu precisament que el jugador no s'ha completat la transferència per problemes contractuals eh, la, pròpia, la pròpia afició del Sao Paulo en els comentaris vol <clears throat> matar els dirigents de Sao Paulo perquè a mi sembla que li deuen pasta als futbolistes bueno, se veu que eh, és, és que... Eh, se veu que Sao Paulo ara mateix tenia una necessitat de pasta absoluta i home, un oient en molta sorna me dia abans, home no deixa de ser veritat que el traspàs no s'ha completat per problemes contractuals per contracte diu que has de passar una revisió mèdica i si no la passes jo crec que tot el que ha fet en aquesta operació Sao Paulo eh, aconsellat per algú mm. és eh, absolutament impresentable perquè un jugador eh, una revisió mèdica pot passar pot passar que, que, bueno, que pues, se detecta una, una, una possible lesió o un defecte o el que siga i no és ni la primera vegada ni la última és una cosa normal però després de eh, tancar el fitxatge, anunciar el fitxatge viatjar el jugador, fer tres revisions mèdiques tres, eh? No una, tres i estar tot preparat eh, la ràdio per fer l'entrevista uh -huh. no mhm. sé què, no sé quant que diguen que se trenca per qüestions contractuals això sí que és ridícul això sí que seria ridícul la revisió mèdica, doncs pues mire escolte, és el que n'hi ha i bueno, que tinga sort però l'altre i damunt, si, si, si te diuen també que, que els problemes contractuals són entre el xor i el seu representant pues ja és que anem a veure no sé, digueu algo perquè ja, ja, no, ja jo... me pareix increïble jo, jo estic d'acord amb tu, eh Sí, en, en el tema del Sao Paulo sí, però jo des del dissabte... Uy, perdona, eh, ara mateix ens acaba enviant un oient arroba esports 90 y i la pregunta que estem fent avui és quina impressió pot estar donant el València en aquestes últimes setmanes. Eh, però la pregunta és que bé, la resposta molt bona per a mi d'un oient que, que la veig molt lògica és no vull en el meu equip un jugador que no és que no passa un reconeixement mèdic, és que no passa tres Sí. Mescla de l'aigua. Des de dissabte per la desprada quan eh, vota la rata i eh, mm, comença a veure que n'hi ha problemes en la revisió mèdica, jo me'n recordo de dos fets. Portada de Superdeporte, uh mhm. -huh. fitxatge, crec que era punts suspensius entre interrogants i crisi, crec que era la portada del dissabte després del divendres d'autos, i de la frase de Salva Folgado, quan diu home, jo crec que ja seria el colmo, i supose que evidentment, com se fa en tots aquests casos i en aquests fitxatges de tanta pasta, se li haurà fet alguna revisió mèdica i ahir que evidentment eh, no faig que després vinga així per a res. Pues bé, crisi evident eh, perquè al final se trunca un fitxatge com el d'Imbulà que després d'un treball improbo de Rufeta i ala i tota la secretaria tècnica que és una autèntica llàstima que se'n va generar es paga un pastizal per Rodrigo Cayo i al final resulta que bé no s'ha fet la revisió mèdica en els antecedents que tenia i després eh, passa el que passa jo crec que la gestió ha sigut absolutament lamentable i també m'agradaria dir que jo crec que en el cas del València també hauria d'haver sigut una miqueta més clar tant el dissabte com jo avui, perquè eh, avui el comunicat... De, eh, de l'únic que és culpable el València en Clar, tota aquesta situació... És que poco... És de la cara del dissabte dir, senyors, de moment el jugador no és futbolista del València perquè estem, eh, estem ahondant en el reconeixement. Tant el dissabte com... Però, tant... qui, però qui és el València? Sí, ja, exacte, qui és el València? tant el dissabte el com... El mateix que a més avui un comunicat tant... en dos versions diferents. Però, però avui un comunicat del València que diu que, primer, que n'hi ha problemes en l'operació... El València emet dos comunicats el primer, a més, Supesadora contra és seguida de, ho ha tret. És el de l'operació, no? El primer sí, el primer diu eh, el València ha decidit no, eh, en castellà, en València és igual el València Club de Futbol ha decidit no procedir a la contratació del futbolista Rodrigo Callo la decisió ha sigut presa després de considerar diferents problemes en l'operació que desaconsellen la seva incorporació. Disculpa, que un aficionat m'ha criat a mi m'ha dit aquí ah, ja li han operat? <laughs> Cuidao, continuem. I eh, Eh, sí, podria haber transferencias transferència. Clar, és que... Eh, correcte. Y en el segundo comunicado, que es el definitivo tal y com de seguida s'adona con del super en efecto cauen les cuatro últimas palabras que desaconsellen la incorporación Y de uno mes la decisión ha sido tomada después de considerar diferentes problemas en la operación eh, Claro, y... Pero, ¿pero qué nos la, la, la No sé. Porque la realidad apunta a que es una errada de la propiedad ¡Claro! Una errada brutal. Brutal. Que afecte... fer el ridícul. És que és, és que és així. A la propietat mateixa, a Mendes, al club, i que ha perjudicat notablement també al futbolista. Clar. I, I és el que ha provocat pues, tota esta eh, operació de portar a, a València Rodrigo Callo, que des del dia en el que se va anunciar, eh, el divendres el que acabes de fer, de fer referència, pues, és tot un, pues, un sense trellat. Des del moment en el que el València s'entera el govern domèstic s'entera mm. de lo que ha ocorregut mitjançant un tuit del Sao Paulo fins el dia d'avui en el que després de tres revisions mèdiques, la última forçada per la propietat, desestimen el fitxatge de, de Rodrigo Callo, pues, tota aquesta operació pues, ha sigut eh, prou rocambolesca. I és que és el que tu dius, perquè n'hi ha gent que també diu que parle el València, però clar, què van a dir, per exemple, Salvo i Rufete? <clears throat> Salvo i Rufete van a dir Bueno, a mi que me... A mi que me registren. Clar, és que, és eh, que ells dos... A mi que me registren. És que ells dos no tenen culpa eh, sí. Eh, en este aspecte de res. No. Nosaltres li l'hem tornat a Sao Paulo, perquè el Sao Paulo s'enterà de que no havia passat la revisió per un tuit de Super o sigui, que, que per ahir sí, li, pues mira, li l'han tornat però bueno, així no se diu la veritat perquè és un xor i una operació que la fa sí. Jorge Méndez Correcte. per això no se diu la veritat i per mm. això s'intenta que, que el xor isca lo millor possible i la sombra de Nuno però que a mi me que, preocupa clar, de, de, de, de pare, avui quan el València té sobre, eh, damunt de la taula eh, n'hi ha que fitxar el xor o no n'hi ha que fitxar-lo eh, el senyor Méndez de part de qui està del València, és una gran pregunta. del Claro. Yo, yo creo que Jorge Méndez está de par de Jorge Méndez. Ya, eh, pues entonces eh, voldría que el ficharen, ¿no? Sí. Pero sí. se la porta a Barcelona, tal, sí, sí, sí, tal. Sí, sí. Pero, pues, bueno, pues eh, me parece un debut eh, molt interessant d'esta nova situació eh, que viu el València. És un debut de Nuno i Mendes interessant. Eh, com a poc, és una posada en escena per a debutar una miqueta complicada. Claro, bueno, eh, es que, es que n'hi hay un conflicto uh -huh. d'interessos más evidente. Es que si fos un cas el, presidente de Didac Vila, que crec, igual m'enganya, eh, ¿venía lliure... No, no, Venía cedit. Venía cedit. Venía cedit. Pero claro, es que estén hablando un jugador que era la aposta de Nuno per al mig del camp, eh, 12 més variables, eh, eh, tirant per terra, eh, continúe dient tot el treball d'Imbulà, eh, etc etc. Es que... Es que és que la rada és molt grossa, eh? Però, clar, qui va parlar? Mendes? Què va dir? Nuno? Bueno, pues, pues és el que tendría que parlar, eh? El diumenge, en, en teo, no? En oh. teoria, això no es que hauria de ser. El diumenge, quan, quan estiguen així, però... 12 i 16, primera pausa per a la Publi, pues recordem, arroba esports97 dit és el nostre, nostre Twitter, i estem fent una pregunta molt directa, quina impressió ho està donant el València Club de Futbol en les últimes setmanes? Clar, mira també com deia <laughs> Julen, quin València, perquè n'hi ha un, que és el de Mendes Nuno que en la seva eh, primera operació s'ha cobert de glòria, i n'hi ha altre que potser ha eh, deixat o ha frenat que un futbolista en un altíssim factor de risc estiga fitxat per el conjunt del València. 12 i 16. Fem una pausa, abordem aquest tema i molts més en el penúltim programa de la temporada. Així a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automòbil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 13 minuts. Eh, eh, me deia ara eh, Julen i en Raó en la pausa de Publi, home, realment no és eh, sabeu qui ha frenat el fitatge de, no, no. De, de Rodrigo Gallo. I és evident, és cert, no és algo que ha frenat este fitatge. L'han frenat tres informes negatius que han fet obrir els ulls a, en este cas, eh, el propietari del València, a Peter Lim, que haurà de veure en qui posa, el, el, en qui posa eh, eh, en quines mans posa el club, perdó. Eh, jo deia abans, en la primera... Eh, en la pregunta que estem fent és quina impressió ho està donant el València i ho deia en l'apertura del programa a mi me dona la impressió que Olimi li està altres coses i li importa té el València o se li, se li anat de les mans Sobretot... perquè tota la imatge de seritat que havia donat el club en els 7, 8, 9 primers mesos de la, de la era LIM que mos agradava a tots vull dir, Salva per és un tio molt escèptic eh, quan va sentir el primer discurs de l'Aihun quan el dia que vinguérem de la eh, posada ja de la funda dona bona sensació eh, de poderío, de, de sensatesa, de responsabilitat, de gent seriosa. I en les últimes setmanes, això, en peu de l'expressió, però se pot dir, ha anat a fer la mà. Per això estic preguntant a la gent quina mm. imatge vos està donant el València. A mi me preocupa, res d'ara. Jo crec, Manolo, que tornant a la nit aquella, i abans a fer menció Xavi Mercader, el dilluns posterior a aquella nit de, de divendres tan estranya on, bueno, pues en, on el València s'assabenta de la contractació de, de Rodrigo Callo i si dilluns estava Xavi, no sé si estava Jaume o estava Julen jo vaig preguntar-vos mm, algú té dubte que este futbolista no ha passat revisió mèdica? No sé si estaba, si estaba en dos o si estaba yo Yo recuerdo la mm, pregunta. Sí, sí, sí, a mi aquesta reflexió me la va fer eh, un representant en el que jo vaig parlar al llarg del cap de setmana per a precisament demanar-li eh, informació al voltant de Rodrigo Gallo. I aquell me va obrir el ulls, me va dir, és es que no ha passat revisió mèdica, segur. Mm. I després, pensant, dic, evidentment, este futbolista no ha passat revisió mèdica habitualment, per què no passa revisió mèdica? Mm. Primer, perquè és molt estrany que passa revisió mèdica un futbolista quan el president executiu no té constància de la contractació d'aquest futbolista. Per què és complicat que passa revisió mèdica un futbolista quan el director esportiu del club, en este Carrufete, tampoc tenia constància de la contractació d'aquest futbolista? Mm. Per tant, i Xavi ho sap, Julien també, habitualment el procediment és que el cap dels servicis mèdics del València o un col·laborador mm. desaparega, viatge d'incògnit sense que ningú sapiguem absolutament res. Se'n vaig a una ciutat eh, europea ben comunicada, a mitjà de camí, amb una bona clínica, etc. quede amb el futbolista, se li passi una revisió mèdica, el València pague l'alquiler d'aquesta clínica i a partir d'ahí, aquest futbolista passa a revisió mèdica i el València, quan ho considera oportú, anuncia la contractació del futbolista. Però el pas previ a un fitxatge de qualsevol eh, condició és una revisió mèdica. I el pas, el pas previ a qualsevol futbolista que ve d'una doble lesió greu, evidentment ha de ser la revisió mèdica. I ser futbolista, i en les últimes hores tenim, evidentment, l'exemple de que no havia passat revisió mèdica, en aquell moment no passa revisió mèdica. I no passa revisió mèdica perquè la propietat, l'IM, assessorat per Mendes, consideren que no té per què passar revisió mèdica perquè va vindre així i va jugar en el València. Arriba així, se li passa la revisió mèdica que tenia que haver passat ja. en aquell moment Y en esa revisión médica, pues primer tus <coughs> el doctor eh, Albor, después Castaldi fa... <coughs> y después Cugate en Barcelona fa... <coughs> y, no, y no autoricen al futbolista. No havia revisión médica, mèdica porque en el, eh, el, el comunicado del Valencia del fichaje portaba dos líneas claro Una, que s'havia arribat un acord, i dos, que l'acord Hasta... estava pendent de la revisió mèdica. Correcte. El Chuaor venia en, en uns informes de Brasil de que està recuperat de la lesió que va sofrir eh, fa quasi un any ara sí. i que està apte per, per a jugar perquè realment està apte per a mm. jugar mm. perquè està jugant però, a veure, el jugador està apte per a jugar lo que jo no sé si està apte per a que jo pague 16 quilos per a aquest jugador Normalment quan es fitxa qualsevol jugador eh, tant la secretaria tècnica eh, com els metges fan una tasca de rastreig importantíssima en dos aspectes. L'aspecte, a banda de l'esportiu, que ja ho veu tot el món, l'aspecte personal mm, i l'aspecte metge. Eh, evidentment, en molts casos, eh, ni tan sols s'ha massa assabentat de que algun fitxatge eh, s'hagi descartat per, eh, la majoria sí que s'ha massa assabentat, però fitxatges que s'han descartat per eh, informes metges que eren negatius i que el propi club ha anat i després no se la, no se li ha fet aquesta revisió mèdica i és més, encara que se li hagi fet la revisió mèdica, normalment els clubs sempre se deixen la coletilla de a l'espera de passar la la revisió mèdica per si n'hi ha algun aspecte eh, més ocult, eh, tipus de cor, etc etc que no se puga veure en un primer moment mm. i que una revisió més, exhaust, més, més exhaustiu es puga veure. Però els dos aspectes, personal i metge, i més ella eh, ja en els clubs d'elit, eh, jo estic far de veure en pretemporades també en Holanda, de viatges de, de, de metges a, a, a Amsterdam, no me'n recordo ara quin jugador, per a fer una, una revisió mèdica abans d'anunciar-se eh, anunciar -se el seu fitxatge. És que eh, és l'ABC, però estic en salva. Evidentment, l'IM eh, sobretot Mendes i Nuno, no ho han considerat oportú. Ara, evidentment, hauran de eh, respondre, clar, perquè a mi no me val, ara pot eixir Nuno i dir, no, és que ho van dir, a la espera de la preceptiva revisión médica. Señor, pues no en el ridícul, mm, eh, Pero es que la lo, abans i ja està. Lo de a la espera de la, de la preceptiva revisió mèdica, tots sabem eh, que, és un, que és un eufemisme Exacte. perquè així el futbolista ve i lo que passa... Pasa se tomba en una camilla, se li posen l'electro de rigor i, i després posa per a mitjar de comunicació en la clínica en la que habitualment el club té, té, ja té un patrocini. Sempre se sol posar la coletilla mm. a l'espera de la revisió mèdica pertinente. I esa revisió mèdica és la de mentira, mm. perquè la de veritat ja, sé. ja l'ha passat abans de que signe tota la documentació. Però bueno, és que és molt curiós tot el que ha corregut al voltant d'este jugador i és el primer gran problema i la primera gran relliscada que ha patit eh, l'Imen el, en el València sí, van veure sense, el, dubte, el, sense dubte el comiat de Rodrigo Cayo en Sao Paulo tot, ara quan torne eh, bueno, pues en fi el eh. jugador eh... va atendre una televisió Clar, sí, va sí, una sí, banda, va donar una ronda de premsa a la sala de premsa de Sao Paulo de la convidança de tots sí, clar, pues... tu imagina't <laughs> el, el, el, el jugador no? ara, ara tornant ahí i sobretot el propi club, el Sao Paulo, que és un autèntic eh, desastre la, <clears throat> la gestió que ha fet i anem a veure ja dir la, la resposta que es dona, que es dona ja sí. A mi molta gent comentava que, que volen sentir algú perquè també hi ha falta de sentir algú. Le, clar, la, la gent dels aficionats volen respostes, però és que ara és tot molt complicat, perquè la propietat està a milers de quilòmetres d'ací i ells damunt és, eh, tenen una gestió de la comunicació molt diferent a la que n'hi ha ací, amb la qual cosa eh, és complicat. És complicat. Ja ens agradaria sentir encara que siga l'Aijun. Jo ho he dit jo ho he escrit avui en, sí, sí. en Levante del Mercantil Valenciano me sembla que senta prou malament eh, però torna a dir el mateix si probablement probablement no segur el que vulgui fer l'IM aquell grafí el que se va fer bàsicament perquè serà l'amo d'això mm. ens agrada o no ens agrada este és l'amo ara bé, estaria bé estaria bé la Ijum va dir en, com jo recordo com a mínim un parell de discursos que l'objectiu era en, en, en un període curt de temps ser campió de la, de la Champions, no? Mm. Jo, de moment, les coses que estic veient o els futbolistes que estan sonant no són per a un equip... Si s'ha canviat la directriu, no estàvem dir, senyors, anem a intentar-ho perquè a lo millor no podem eh, ficar tota la pasta que en un principi pensàvem, per temes de tope, anem a buscar un equip de promeses joves que, que a lo millor no m'agrada, mm. però a mi és, com no sé on, cap a on anem, mm. val? és com tu vas en un cotxe, i en un cotxe primer te diuen anem cap a Llíria Val, i tu estàs en el cotxe i estàs veient com el tio conduís i veus que, que no va cap a Llíria però el tio no... I tu li, escolta, no anaven cap a Llíria el tio no te respon a lo millor si el tio te diu que no vas cap a Llíria estàs una miqueta més tranquil, t'agradarà o no si mm. vas a... no sé a Holocau mm. però almenys ja saps que no vas cap a Llíria ja no, ja no te sembla una miqueta estrany el camí és que me sembla això, me sembla mm. que el València no mos digui anem cap a Llíria sí. Eh, escolta, però és que no estem anant cap a Llíria Mm. i al final se van anar a on vulga l'IM, que és l'amo. Però no estaria de més... Que no serà cap a Llíria. Mm. Cap a Singapur. Que no estaria de més no que ens donen una explicació, no a mi, sinó al soci que va cada diumenge i que enguany se palpava la il·lusió i les portades de súper i els programes de ràdio i arribaves a Mestalla cada diumenge mm. i la galaderia de Mestalla bullia pues jo ara en el, en, es que en el que... moment en què veig a la gent, Clar. això és complicat. Me volen explicar cap a on anem? És que a mi exacte, el que em mm. preocupa és que es puga desfer tot el que hem aconseguit i el que ens ha costat tant després de tant de temps de barbecho ara en aquestes tres setmanes que és que eh, eh, te llegia un, t'escoltava un tuit eh, que comentaves, no? que és veritat que en aquestes últimes tres setmanes poques alegries, perquè el fitxatge de Cancelo per 15 milions d'euros és que han sigut un 15 fora de preu Clar, no ha sigut una alegria. I lo de més, pues, ja ho sabien, que era el tema de Rodrigo, Negredo, que es farà efectiu demà, etc etc. I ara el tema de Rodrigo Callo, eh, clar, la gent està en molt interrogants, molt expectant, eh, a veure què passa, i no sabem, no sabem, no sabem. Demà tinc ganes jo de veure com se fa efectiu el pagament de Negredo. I si és un altre, exacte. Perquè és una pasta. per si n'hi ha rata i també. Sí, el City, el City està també, si li, li interessava ah. Otamendi, també està Rulli per ahí, no? que també sí. pareix que al final... Eh. Sí. Veurem demà que corre, a veure si tenim també... Demà és el dia, no? Eren, eren 30, a 27? 20... De, de 28, 30, no? 28, 29. Ja, sí, 30. I damunt, en la mala sort del rendiment que, de la bomba que diguen uno. És que en uno... És que en uno... Cada volta que parla... És que en uno es que en uno digué que tenia que remodelar l'escola i que Rufet... Ai, ai, ai, ai. És que en uno, cuidao, eh? Però veus, jo crec que, que l'objectiu no ha canviat. Jo pense que no. Pues, jo pense que el que l'objectiu continua sense... sent fer un equip important. Algo se'ls escapa, jo, a mi, mm, posar dos, tres xavals eh, jovens en un equip ja fet i, i, <clears throat> i potent no crec que siga el, el problema. ahí está Mustafi, ahí está Gallá, ahí, está André Gómez. No, no cree que sigáis el problema. El problema es, primero, que siguen bons el jugadores. Que estiguen B y que no tengan problemas médicos. y no? que, que no. Y después, el problema quién qui las decisiones. Porque el himno no es la persona que pren las decisiones. Sí, al final... si té que... Pues sí, al final el propietari mana, però el propietari té així unes persones que prenen les decisions, que ara és Nuno. I, bueno, no sé, ahí está... A la vista està, ¿no? Sí, sí. Yo, vamos. <laughs> No sé jo, després de també la confirmació que ja s'havia comentat abans, el fitxatge de, de Finleville per al per al cos tècnic de... és una altra aposta clara i rotunda de, de l'Uno, també. Bueno, per cert, el Sao Paulo acaba de treure un altre comunicat. Un altre? Sí. Que el de Supermiente. El Sao Paulo informa, tacatà, bueno, lo mateix, per les divergències contractuals. A més, el president Carlos Miguel Aidar se disculpa i es retracta eh, so, eh, al València de Futbol, o, o li y demana disculpes al València de Fútbol pero la entrevista concedida a Radio Cadena SER eh, minutos después de, eh, concederla un eh, periodista español le transmitió las informaciones que confesó a, dicha radio las cuales equivocada, las cuales han sido equivocadamente y el presidente tomó como verdaderas el presidente del Sao Paulo ha dicho en la cadena SER que Rufete estaba destituido i probablement aquesta informació se diu més o menys va dir el president ha donat una cosa perfecta quan... O sigui, que, que la, la informació contat, no era del president sinó del periodista probablement el president li ha contat una cosa a, el periodista ha contat una cosa al president el president l'ha mullat i donar compte de la que s'ha muntat pues, han tingut que rectificar el periodista li ha contat al president fora de micro i el president després ho ha dit pues sí, ha, ha tingut que ser això amb el qual mare... vaig dir una cosa I, bueno, I, i, eh. i que una cosa no siga, no siga l'altra eh, aquesta possibilitat l'encontre Salvador Salva seria a les 9 i pico de la nit. Va, bueno, era la lectura que jo t'he fet. Correcte. Però claríssima. Correcte. Tenia claríssim. Que és el que esta vesprada han començat a, a, a rular rumors molt forts de que Rufete eh, pot estar vivint els seus últims dies, que estava molt cremat, que estava ningunejat, que etcètera, etcètera. És el que, de manera especial esta vesprada, almenys en algunes fonts que us heu maneja, pues, en cap moment te diuen que, que se l'havien carregat, ni que avui dimitia Rufete, ni que... No, però, però que, que, que està ningú nechat és de veres. Que està cremat supose que estarà. Com tots, sí. pot tenir un el treball. Mm. Però, home, me pareix que en esta nota del Sao Paulo algú s'ha cobert de glòria. Te vas a dir una cosa, Folgado, jo no sé qui farà de malo del... Eh, jo no sé què farà de malo del City. Saps qui no ho va fer, segur? Qui? José Luis Olivas. 12 i 32, fem una pausa per a la Publi. <laughs> Y venga, a ver el Twitter, que encara queden cosas ir vos tres. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Te gusta el ping-pong? Apúntate al torneo de ping-pong de Nuevo Centro. Del 7 al 11 de julio en la plaza interior del centro comercial. Torneo por categorías del 7 al 10 de julio y Open el sábado 11 de julio. Inscríbete antes del 30 de junio en el punto de información de Nuevo Centro. Puedes ganar fantásticos premios. Torneo de ping-pong de Nuevo Centro. Organizan Federación de Tenis de Mesa de la Comunidad Valenciana y Nuevo Centro. Colaboran Sedesport, www.ajedrecitrofeos.es. Levanta Levante El Mercantil Valenciano, Superdeporte, 97.7 y Levante Televisión. Hola, soy Chimo Rovira Y ja saps, cada dia, a partir de les 12 y media, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. 12 i 34. Li haurà arribat per WhatsApp la informació a este, al president del Sao Paulo? És probable. Sí, a lo, mejor está, a lo mejor està subscrit a algun grup de WhatsApp i li ha arribat per ahí la, la informació. Vinga, eh, quina impressió esteu traient del València les últimes setmanes? Vic Naranja diu, Metres estarà bo, atents al pròxim paquet que mos cola. Vicente Aliaga diu, Gary Nebol, ja tindrem a Zipi i Zape. Juan Ángel, en el contrat posa que té que passar una revisió prèvia i no l'ha passat. Fran Badia, ah, si tens que vendre la burra, no pots dir que està coixa. Què van a dir? Això en quant al primer comunicat de Sao Paulo. Eh, <coughs> eh, César diu, me parece normal que no quieran cargarse al jugador. Eso sí, si pretenden malmeter, se sacan hasta las radiografías. Francisco Gómez diu que no ha passat la revisió mèdica igual que li ha passat a Didac Vilar, res més, però així estan tots les escopetes carregades. Eh, eh, Nacho Ponce diu, jo pensava que los asiáticos eran serios i són una banda. Paco diu no m'agrada res, molt de lío i poca tranquil·litat, mal assunt. Ani diu, en lo que ve que anàvem fins ara, vergonya, llevan malgastant en fiascos. Loren diu, Valencia un barco a la deriva i su capitán Lim comprando juguetes, derechos de TVCR7 i així nos va. <laughs> David Pla diu, tota la bona imatge que agafà l'any passat el València s'ha perdut en dues setmanes, mala gestió, cal transparència i claredat. Xavi Simón diu semblem l'exèrcit de Pancho Villa el Fonta diu em pareix una casa de xiques el tio Lim que es dice de fer el tonto i que es gaste la pasta en el València no en besugos Paco Vella diu males vibracions eh, però si pensem en quines mans estàvem abans fa fredat algun dels tingut avui per la Guàrdia Civil Bombeig Agustinet diu rompedor eh, no eh, eh, HG diu sembla mentira que el club tinga amo tenim les mateixes lluites de poder de tota la vida agotador Jorge Serrate eh, diu, quan torneu en el programa? Pues en quan torne eh, en la retransmissió el dia 8 d'agost, ja ho diem, eh, per al València-Roma. I en quan arranque la temporada, pues, eh, tornarà després de l'altre sentit, eh, ja podem dir-ho, amb una novetat bàsica sobre l'actual. L'actual va de dilluns a divendres, la temporada vinent de di diumenge a dijous. És a dir, farem programa Dumenche, dilluns, dimarts, dimecres y dijous. Dumenche que es molt futbolero, pues se mm. reprene el día <clears throat> eh, de molt futbolero. que es día de, mol de consumo, el, el, el un día muy futbolero. Eh, més, eh, Jorge Serrat ja, ya me pregunta. Òscar Navarro, desastre, prefiero pensar más, prefiero pensar más perfecto no fichar a un jugador lesionado y encima claro, Pepe Españeta. Sí, eh, Terrao. Eixa té raó. Sí, sí, estic mm. d'acord. a mi hasta me sorprèn que no l'hagin fitxat, eh? Ara sí que l'IM està dirigit des de Singapur i pels amics de confiança de l'IM. Gent que no entén què és el València. Partamol diu, Mendes, vete ja. Este pesetero nos lleva a la ruïna. José Vicente Tamarit, segon any de l'IM, amb el club definitivament de la seva propietat, toca, tocaven quatre retocs i serà la afició, no la decepció actual. Lluís Roig, la sensació de que el València està enmig d'un mal traspàs de poders i de formes de vetlar pel club Ah, a veurem con queda tot. Molt También, estén de acuerdo, amb Yo no estoy de acuerdo. Rufetismo diu la casa de los líos, pero mientras entre la pelota no pasará nada. Si no lo puede hacer, si, no lo puede, si no lo hace puede tener el 70 o el 100%, pero no vuelve. Carlos Armi, totalmente desilusionado. No podemos tener un verano tranquilo. Van a hacer que nos arrepintamos de vender al Lim. Fausto diu ridícul total, Nuno Méndez i Lim no fan bona traca, no m'agraden gens. Sempre amunt, diu, lo esperado, amigo Pepe, quien paga manda, no olvidemos que hemos llegado aquí por los valencianistas que han mandado. Eh, VCF New, diu, todo normal, nada raro, solo que algunos le quieren dar más importancia de la que tiene. Eh, diu eh, VCF Collonut imatge decepcionant i quasi circense és la primera volta que veig que te falten tres, fan falta tres informes mèdics per a descartar un jugador més eh, eh, Francisco José Silla diu que sols es y defenses i pero però mes de gol no y cree que fan falta Javier Ramírez pensaba yo que los portugueses estos hicieran esto eh, porque estoy seguro que son ellos con la ilusión que teníamos el fútbol valenciano dio imagen de club boxeríos Che David Diu club desorganizado por la lucha de poderes al señor Lim se está yendo de las manos Moisés García Arenas ya no sería tan negativo con anteriores dirigentes seguro que fichábamos a Cayo selecciones se ríen de nosotros Iván Diu, una casa de chicas de compañía, así como suena. Mm. Franklin es que parecen tontitos que se creen que... Ah, no, este es una <laughs> conversa para la que duen. Fernando Tomás Ibiza diu la impresión de desgobierno absoluto, no nos pueden fiar de Méndez. la la ópera de Valencia y se ido a l'Oporto. Eh, Ausia Chile dio que Valencia le la que se avecina Carmen Jagger dio no podían decir que había problemas en el reconocimiento porque el señor Méndez lo tiene que colocar entiendo me espera Davis diu con lo bueno que era Newco validado por Olivas. Pepe Españeta diu correcto, pero quien paga un club de fútbol como no entienda que no es una empresa al uso, que esto es otra cosa. Matico Lollero diu esto es el camarote de los hermanos Max de película, mientras tanto Lim a sus negocios varios. Eh, pero así Tente diu, me parece un buen proyecto que no tiene por qué aceptar a la primera. Hay que seguir confiando, ya hemos olvidado. Enrique Lázaro, no la mejor, pero nadie tira piedras sobre su tejado eh, Zapacharcos No quiero en mi equipo un jugador que ya no es que ya no pasa un reconocimiento médico, es que no ha pasado tres. Eh, Manuel amigo Diu, Valencia no está haciendo bien las cosas. Méndez es un sinvergüenza, pero entiendo que se revista problemas contractuales. Edu Pérez Diu, ¿qué ha pasado exactamente? Eh, mm. Campos Diu, Cayo a casa, Imbural al Porto, Rufete de Demà Rufete le a uno en la cara y dirá, ale, ahí lo tienes, campeón. José Diu, el que mal comienza mal acaba, recorda temporadas anteriores, descontrol absoluto José S. Diu, ¿Puede el Valencia hacer público un informe médico sin permiso del interesado? Yo creo que el club sí podría hacer un informe. Yo creo que no. Sense, ¿eh? la autorización del futbolista? Yo creo que no, Manolo. Això no, no, no s'ha no. se hace No, no, no, no. no, que no podría. No puede ser. Rafa diu, seguimos haciendo el ridículo, por favor, que no se rían de nosotros que vendes traiga a los cracks, que no estamos tontos. Mario Andreas dice, ¿cómo es posible que ese loco de Sao Paulo salga en contra de Rufete como para humillar, eh, como Eugenio para humillar en la misma radio? Luis Ibañez de Somos de Valencia, somos así, en lo bueno y en lo malo, siempre aún grandes tertulianos, grandes ahí Mercader. Eh, Francisco Laudio, <laughs> yo creo que... Méndez estaba como el jugador y ha tratado de colarlo. Eh, Miguel Diu parece una broma pesada, pero estamos, pero estamos igual o peor que el verano pasado. Eh, Luis Diu, Guerres Internas y Descontrol Club a la deriva. Me estallidos Diu, la primera temporada de la venta me gustó más. En esta los guionistas <laughs> la están haciendo poco creíble. <laughs> José Cerdá, Diu, el Valencia ha estado lento. El jugador debería haber venido antes a pasar la revisión. Así no se habría escapado en bula German, Germanet, Pix Foto Diu, lamentable imagen lamentable en este camí que en uno se prepare pero en una me chulo en la presentación molt trist. Rafa Diu, que no sabe quién dirige el club y cada uno hace lo que quiere y esto no es serio. Bonet diu, estem vius y parlam de fichajes fitxatges. L'any passat érem un ánimo en pena y ara discutim d'algo potent. No se n'aneu, che. Eh, y per últim, per así puf, genial moltíssim. Miguel Perona, pues que las vacaciones se acaban, ya y hicieron novedades y equipos reforzándose con los que tenían que ver aquí. Dicen de eso Sopar un humor amarillo, mal cachondeo eh, es que hay ha moltíssimes Àlex Sastriques diu el día 5 ya está aquí y no, ha venido ni el Tata después vendrán los lamentos eh, y el uy como no ha hecho pretemporada bueno pues continuen hmm. i continuen arribant missatges hmm. que a Déu que a volta més sou més així interactuant amb eh, nosaltres eh... I, senyors, i dic jo pregunta vos, senyor jo, a mi lo més sorprendente de tot el dia per a mi uh -huh. és que Imbulà puga anar-se'n a l'Oporto. Sorprenent per què? No, perquè... Hi ha una altra cosa més sorprenent, eh, per el entrenador de l'Oporto és eh, de Mendes, també? No? Bueno, diguem-ne que mala relació no té. Que Oporto viu en... Eh, eh, Mendes viu en Oporto i té una sí? relació també important. Entonces, per a mi és una notícia molt, sorpre molt sorprenent. No sé. Per sí. a mi sí. Home, Millet i Xina no té, un, no, vull dir, eh, no té una pala paradoxa, no? Precisament sí, un, eh, club, eh... un club que... Ojalá millor de primeres eh, vendes ja volia col·locar en Bula en el Porto i per això dificulta la seva arribada a València. Jo ja sóc capaç de pensar qualsevol cosa. Ah, bueno, no, així, ah, així, no, així no ve. No ve eh? Sembla per, que no. Perquè, no sé, perquè no sé què. Però a l'Oporto sí, sí que pot anar. Uh mhm. -huh. I va en altres condicions, que no sé com són, però no sé, a mi me pareix, mm, no sé, una xua molt estranya. En el moment transcendís que l'operació des de Portugal, i jo estava pensant el mateix que, que Julen, jo tenia curiositat per saber eh, si Mendes havia intermediat en l'operació d'Imbula cap al Porto, tenint mm. en compte que treballa habitualment com a gent per al Porto, igual que treballa per al Benfica, o que treballa també avui en dia per al València, City, Mónaco, United, Madrid, etc. Uh -huh. I és una curiositat que jo, que jo tenia, però per a mi eh, hi ha un aspecte més sorprenent en el dia d'avui i és que el propietari del, del València eh, avui estiga més, més, més feliç que unes castanyueles per haver comparat aquestes d'imatge de Cristiano. Per Àsia. Mm. Sí, me da igual que sigui per Àsia mm. <laughs> o, per a Andorra. Mm. Però el, pro, el propietari del València i hem d'acostumar-nos a aquesta situació. Sí, sí. Perquè avui en dia el propietari del, del València tonteja en Joan Laporta y Jorge Méndez en la carrera presidencial de, de la Porta per a recuperar la poltrona del, del Futbol Club Barcelona i al mateix temps uh -huh. pues ser notícia perquè compra els drets d'imatge de Cristiano Ronaldo vull dir, el futbol ha canviat fins al punt que el propietari de, de, del València compra els drets d'un futbolista del Real Madrid i és molt col·lega i ja veurem si fan negocis o no quan arriba la presidència de, de Joan Laporta ¿no? Sí, a mí, a, a mí el tema de Cristiano Ronaldo también també m'ha sorprès una, una barbaritat mm, més enllà de que evidentment puga fer el que considere i que també després no, però eh, que hem d'acostumar-nos a això però que no, no, no, no, així no era normal eh? sí, ni sí. en el futbol era normal aquestes coses eh? perquè sí. parlem del Madrid que és l'arxirrival mm. avui en dia del, Exacte, sí. del València no? sí, sí. Mm. I quan té negocis en el Manchester també sí, sí, sí, sí, sí. bueno mm. però sí que és cert eh, avui per exemple ho diuen els eh, compis de Onda Cero a migdia eh, que algú li ha preguntat a Mendes escolta, com estaria treure a Otamendi de València i que el mateix Mendes ha dit, són 50 Home, és que són 50, mm. no? No, no, bueno segons Mendes, igual mm. la cosa no estava tan clara o sobretot... No he sentit parlar de Mendes No, de això. eh, però Eugenio López sabem que bueno, és, és igual que Deco Eugenio López és el l'agent de, de Otamendi I qui treballa? I, però el que vol és que Otamendi isca per menys Sí, ja, però, com bueno. Eugenio López havia dit que era molt amic de George, o de George, sí, i que... De George no l'he sentit. George, de George. Exacte, de George, exacte. I, i dia que es podia traure per menys i que no era el seu valor real de mercat, pues... però evidentment són 50 ara, i ja és una altra. Mm, a veure qui ven 50 Pues ya vuelven, pero... La BBC acaba de anunciar, un, fa ratet... La BBC, se refería a la cadena de Radio televisión inglesa, <laughs> que como en España me la BBC, la MSN, la no sé qué, No, la, cadena inglesa de televisión La de toda la vida. Tan prestigiosa... La que fue, ah, No, no era Times, la que feia Shara el, Times, Roper. Times, el Roper no era... BBC, acaba de anunciar que dona 28,6 eh, millones de lliures el Manchester per Sergio Ramos, que son, al cambio, 40 millones de euros. 40 de euros per Sergio Ramos. Sí. també t'he de dir una cosa hi ha un factor que juga en favor d'Otamendi la qualitat la té més Sergio Ramos indiscutible, per a mm. mi la joventut sí està en favor o jugant en favor de Nicolás Otamendi 46 té més jerarquia Otamendi que Sergio Ramos i té més jerarquia Otamendi que Sergio mm. Ramos també vull dir que té millor dona Sergio Ramos que Otamendi 12.46, eh? fem una pausa per a la... Otamendi no la conec millor què? millor dona de Otamendi no la conec sí, de totes formes ja és molt bona de totes formes en el cas Otamendi comis de l'Oporto, comis del València també això es valora, eh? eh que li és que també... eh, que li cue. A, a la fi, és que... a la fi no són casualitats. Clar, clar. 12 i 46, fem una pausa i tornem. Vinga, sí, en el últim dilluns esports 97 nit, en la temporada 2014-2015. Vinga. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 48 minuts. Eh, bueno, pues, eh, a tot això, estem a 5 dies d'arrencar la pretemporada. 6, encara ens queda un. Eh, la pretemporada i malauradament el València encara no ha reforçat l'equip, sí que s'han fet fitxatges però eh, com a conseqüència de fer efectives les clàusules per a eh, quedar-se en propietat diferents futbolistes que ja militaven l'any passat en el València Y sembra que el primer que va a el porter la pinta te isa. aguanta hmm. Ah, vale. la información que nos arriba no, a Sí, que era hmm. broma, pero... y hmm. eh, a Que también es mala suerte que el porter que me estiga en un eh, guirigay de maldonados, deportivos, fondos... Eh, ah vale, lo que he en la primera michola es... que la setmana passada hicieron información de San Sebastián y que la Real ha enviado la documentación que tenía del futbolista y la, la Lliga ya ha tramitado la ficha de Jero Rulli com a jugador de la Real. Mm. Ens diuen, fals, la Real no pot enviar res a la Lliga perquè l'única cosa que té no és... Eh, no hi ha cap signatura del hmm. futbolista. Mm. Té només un mail on dona-li gràcies pràcticament i ve a dir-los que en temporada tornarà però no té cap document, que és el que pesa signat, mm. per enviar a la Lliga que la Lliga tramiti una fitxa. És més, tots els documents que siguen d'alguna manera vinculants del futbolista, el que els té és el fons d'inversió. El fons d'inversió vol dur al futbolista al València. El València, que ahir agarra i a dir, i de caminar les millors sabates. Tenim un problema de tal, Juan de Dios Crespo. Mm. El València, per a mi, ho ha fet de xapó val? té tota la informació que el mateix grup inversor li haurà donat a Juan de Dios Crepo i Juan de Dios Crepo, que precisament tonto no és si haguera vist alguna cosa eh, que poguera fer que València i Ruli de manera subsidiària o futura pogueren eh, fer front a qualsevol tipus de multa haguera frenat en sec vull dir, quan ell té tota la documentació del fons d'inversió i tira endavant és que té una seguretat absoluta altra cosa és que a mi fet tant la mà perquè sí que existeix aquesta famosa clàusula en la qual el grup inversor pot decidir on va el jugador cas de ser un equip Champions, per damunt de la, de la voluntat del futbolista, el grup inversor, si no oferta d'un equip Champions, com és el València, pot decidir, <clears throat> sí que és cert que cap una possibilitat sent mal pensats, i el món del futbol piensa mal i acertaràs, que és que en un moment donat el fons d'inversió vaig a la Real i diu, escolta, és que el València me, demana, me dona això. Tu me dones més? I comença una puja i una subhasta. Cas de no ser així, Xina, perdó, té tota la pinta de que Jero Rulli va ser el primer fitxatge del València de futbol i que la porteria serà el primer lloc a, a tapar. Sí. Però, però a sis dies d'arrencar encara no n'hi ha cap reforç. Sí, però encara no està així, que per cert sentia jo que, que Rulli estava una miqueta preocupat pel seu futur, però els arrumacos que rebia de part de la seva parella en Cancún eh, no fan eh, que a priori pensen que el li, estorba, <laughs> li estorba molt. Ja saben que tot això és relatiu. Quan parlem de xuaos de preocupats per el seu futur, no és, és una eh, forma de parlar. És un eufemisme, no? no? És... Exacte, <laughs> és un eufemisme esperen que vinc. A més, jo crec que en, en el tema de Ruli n'hi ha, ha no, no sé si consens absolut, però n'hi ha més consens. La pregunta és, uno, és veritat que n'hi ha consens? Dos, serveix per alguna cosa el consens quan sabem que és Nuno el que fa eh, IFA? Pot trencar per darrere. Nuno barra Méndez? Mm. La, són dos grans preguntes. Mm. Serveix per alguna cosa el consens? Bé, lo, lo que sí que està clar és que el tema del porter eh, sí que abans del, del diumenge té que estar clar i, evidentment, Jero Rulli és una és una aposta jo crec que mm, prou bona ha fet una, una gran temporada i si a més eh, evidentment està el cas legal eh, perfectament dubat pues, eh, seria una incorporació que caldria anunciar-la com més pront de millor Pues eh, amb tot això estava el València Club de Futbol a pocs dies d'arrencar pretemporada, com dèiem, també és cert, i jo crec que és el que són crítics, i jo crec que ens toca ser crítics, però tam tampoc deixa de ser alguna visió com he sentit un oi de dir, senyors, que estem discutint per fitxatges i vius. L'any passat a les altures o fa dos estàvem eh, eh, mirant per eh, la salvació del club. És certa una cosa i és certa l'altra. És certa una cosa i és certa l'altra. El València Cases Déu ara està mirant o està peleant per fitxatges, però és cert que a mi me donat la impressió, jo diria al principi de la, del, del, eh, del programa, que o, a l'Himli mos ha enganyat i això li importa poc o si li anà de les mans jo crec que el que té que fer és aclarir-se Manolo, així ho hem dit molts, molts eh, dilluns i bueno, pues en lloc de celebrar que té el 50% dels drets per Àsia de Cristiano Ronaldo que és col·lega de Joan Laporta i en fin, va al Camp Nou, etc. Eh, ha d'ocupar-se en donar-li una estabilitat al, al València que semblava que li l'havia donada però que eh, fa 15 dies que ha tornat ell mateix a, a dinamitar-la després de lo que va ocórrer amb, amb Rodrigo Callo, perquè lo realment greu de Rodrigo Callo no és que el futbolista finalment se'n vagi cap al Brasil i que el València l'ha xassot més eh, a tres eh, revisions mèdiques. Lo greu és com, com va vindre i com se'n va en el dia d'avui, però fonamentalment com va vindre i en quines circumstàncies eh, va vindre i en quin desconeixement eh, per a determinades persones que haurien d'haver tingut coneixement pues va arribar a la disciplina del valencià Rodrigo, Rodrigo Gallo. El que vull mm. dir és que ja va estabilitat amb l'IM, amb l'Aihun, amb Quinco, etc. semblaven que anaven a ser... Ha sigut 9 d'estabilitat, eh, eh, que estaven tots sorpresos i, i, i agraïts a com estava... En... Semblava que anaven a ser fonamentalment eh, coherents i a donar-li pues, coherència a totes les seues eh, que fins i tot hi havia una contraprestació eh, per part de, a la millor de, de, de nostra que diem, bueno, pues hi ha algo més d'oscurantisme, però bueno, escolta el club està en una fase... Però és que al final però és que aquesta estabilitat la varen dinamitar fa 15-20 dies. Per això dic que o no li importa això o sigui mans. En esta operació de Rodrigo Callo, eh, negant la d'Imbulà, eh, etc. I tot el que han provocat perquè des d'aquell moment jo tiri a faltar eh, claretat, comunicació i informació en el sentit de qui mana a l'hora de determinar els fitxatges. Tenim ja tots més o menys clar que és Nuno, però no hi ha cap eh, integrant del club, no hi ha cap comunicat, no hi ha cap portaveu que hagi dit que per a bé o per a mal la persona que dirigís és esta i l'organigrama és este, ho interpretem després de lo que ha ocorregut, la renovació de Parejo, lo que va passar amb Rodrigo Callo, lo que va passar amb Imbulà, però ningú del València ha cita a dir, encara que foren un comunicat en la plana web, a dir-nos quin és l'organigrama a partir d'ara. I jo crec que és el que ha de definir principalment eh, en les pròximes hores eh, l'Impera, que no correga el que ha ocorregut en, en les últimes setmanes. Que aquesta estabilitat que havia donat al València, i mateix la, la dinamitat. Esteu d'acord? Bueno, en part sí, però, però jo crec que més que, més que la comunicació és la, l'estratègia i la forma, no? Perquè jo estic convençut de, de, de que Peter Lim pensava que estava donant estabilitat al club eh, donant la seva confiança total a, a Nuno i el problema és que no és una en, mala en lloc, en lloc de Nuno pues, eh, atemperar, arribar, fer equip i treballar i anem tots i tal i vale, jo, jo van los jo, jo tinc una relació pistoles. en uno, jo tal, però bueno, anem, anem a fer lo millor. En lloc d'això, pues, lo, lo que ha fet és, lo primer que ha fet és... Eh, Mandan los míos por mis mm. pistolas. Bueno, i los míos eh, és un agent que és externe al València. mm. o sea, el gran beneficiat d'esta de, de esta, de esta operació era el representant i el Sao Paulo, que no sé exactament quina relació n'hi haurà ahir, però alguna té que haver. Uh mhm. -huh. Però que li dona la confiança a Nuno Julen, eh, ho interpretem. Evidentment ho interpretem perquè, Home, perquè se veu. ha... Però no hi ha... Hi ha molts indicis, sí, però, però no, no hi ha una comunicació. Però des, són, des són... dia, des del dia, del pro... des del dia del problema amb Rodrigo Callo, als dos dies, i tota la crisi de Paterna aquella nit, la reunió, etc, a dir si algú i dir, senyors, s'hem reunit, i després d'esta reunió el organigrama és este, i a partir d'ahí pues ja sabem qui tenim la versió, diríem, oficial de Quimara. Bueno, la conegam perquè la interpretem i perquè la veiem i perquè parlem, més o menys la tenim clara, però jo no he vist res, ni he llegit res, ni he escoltat a ningú dir quin és l'organigrama, quin paper a partir d'ara va desempenyar Rufete, no ho sé, i quin paper va desempenyar a partir d'ara Salvo, no ho sé. Sí, perquè el tema de Rufete està absolutament callat. No ho sé i, clar, el propi Amadeo Salvo es troba una encrucijada perquè mm, ell està, està, o va dir que estava de garanta sí, evidentment, en el club, eh, però, clar, eh, evidentment està posat per la propietat i que si veu coses que no li agradaven o que no li agra... Mm, ell no tardaria en anar-se'n i tirar la porta, però, clar, si diu el que no li agrada, evidentment el propietari no li va agradar. A partir d'ahir què fa el president. En teoria hauria de ser eh, fidel al eh, que va comentar i si no li agraden les coses, dir-les per a intentar reconduir-les. I si no pot, pues... Eh... I ojo a Comisca o Otamendi del València. Que Comisca per una quantitat inferior, inferior. a la clàusula de rescisió, uh mm. -huh. Pues a partir de ahí no sé el propietario, qué pasará El va tener un problema. qué pasará amb Salo, eh? claro Bueno, senyors, anem a anar tancando la paraeta. ya el propietari fi... va tener un problema, has Eh? Quin problema? No, el, el propietario? propietari... No? El propietario va dir cap problema. Cap ja, problema. ya verás Cap problema. ya verás yo ves más por lo que diu Salva, eh? Cap problema. Bueno, anem a anar tancant... Si vols, de m'ho discutir. Ara, Salvo li farà mal, eh? a tu i a mi encara eh, ens que demà. Li tindrà igual. al propietari li tindrà igual. Anem a anar tancant, això, senyors. No. Última tertúlia de, de dilluns. Eh, hem d'excusar de eh, i agrair el suport del primer dia de Jaume Ortiz, que avui no ha pogut estar, hem d'agrair també el suport de Julen, que des del primer dia eh, es va tirar una maneta a Siemens els esports en la casa en este nou projecte, i sí que, Julen, eternament agraït perquè no, has estat així donant el callo dilluns darrere dilluns, i això s'agraeix moltíssim. Per a mi és com una obligació més. Moltíssimes no. gràcies, Julen. I s'incorporà tard, però, bueno, jo crec que ja <laughs> quasi s'ha fet un imprescindible de les nostres tertúlies. <laughs> Xavi Mercader, Xavi, moltíssimes gràcies també, molt agraïts a que ens hagis ajudat a créixer este primer any. Quan vaig ser cridat vaig acudir. Moltíssimes gràcies. Tu i jo encara sabem demà. Te vaig sí? bé? Sí. Molt bé. Senyors... L'últim dia ja, no? Eh? L'últim dia ja. Abans ah, de les vacances. Bueno. En efecte, ho deixem així, a les 5 i mitja la reemissió. Eh, a les 11 i mitja tornem demà abans de les vacances. S'acaba la taula, comença la nit. Gràcies. Acaba, es posa un altre set, comença la nit. Gracias, adiós, Y fin tema, un tema tenía que pasar. desde la noche hasta la luz. carretera me dice. Sigue nuestra radio, escúchanos y sienten la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97. comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7